alphonsine ndiyo ku bwayo ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemo radiyo isanganiro inosa bibona imana ari mu buhinga bw'ibyuma makuru ndabashikiriza kuri uno mutagagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira igiciro cy'igitoro mu burundi ngo kiri hasi ugereranije n'ibindi bihugu byo mu karere ariko uko biri kose umushyikiranganje agejwe amasoko ntanganguvu n'ubutare yemera ko bariko barakora ibishoboka ngo igiciro cy'igitoro ntikiduge naho gikenye imifuko mirongo irindwi n'itanu y'isima ya Buseko yaraye ifatiwe ku mpanda imanukanywe bujumbura ikaba yafashwe n'abanyagihugu bafatikanije n'abajejwe intwaro igipolisi kijeje kurwanya igiturire nacyo ngo cyokora amatohoza ku bitaro bikuru byo mu ntara ya Rutana kugira ngo ukuri kuje habona bisabwa n'abakozi babiri baho baherutse kwimurirwa ahandi bemeza ko bari kubazira ko bashize habona amakosa akoregwa kuri ibyo bitaro harimwo isesagugwa ry'ubutunzi mu kanya nido nido ryano makuru sangwa muri sanze kuri radiyo ndasubiye kubaramutsa ubushikiranganji bujeje amasoko ntanga nguvu n'ubutarengo buriko bukora ibishoboka kugira igiciro c'igitoro n’ikiduge naho gikenye imbere y'abakenguza amateka mu ndwiheze umushikiranganji umushikiranganji Ibrahim Wize yabasiguriye ko igiciro c'igitoro mu Burundi kiri hasi ugereranije n'ibindi bihugu byo mu karere nk'u Rwanda na Tanzania nabifuza ko ibiciro vyoduga ngo bibagira ko n'ibiciro by’ibindi bintu byankenerwa navyo vyoca biduka aho nyene ndi muri Tanzania ngira n'indi etide kuya mbega muri Tanzania ubwo sivyo bigiriye reka ndabe mu Rwanda naho j'envoyer mon kubaza umushoferi w'uministre wande twari kumwe muri iyo nama mbariza mu Rwanda byifashe gute iritiro mu Rwanda ni igihumbi na mirongo munani n'umunani essence mazutu ni igihumbi na mirongo ine n'umunani fois 3,5 bituruna otuli ya 3900 3006 amazutu bituruna autour yayo nk'ubu u ndafise pressure ngo tudugiriza structure les importateurs wewe nta kindi araba ndugiriza pupa parce que niveau mpuzamakungu caduze ugacomba muri tanzania kandi ariho hagufinya igitoro kirazimvye byumvikana ntacyo tutariko turakora kugira bene gihugu boroherwe je vous apprends que dufise amapwe amwe amwe twaheje ku mataxe du parumwa ubu ndiko ndavuga turiko duhomba tuwa miliyari parumwa kugira igito gume kikiri kwa ya pri à pompe i Bujumbura benshi harabibaza cotuma kija kuri iyo pri nk'irya a ah, yo muri Tanzania mugabo kikaboneka bakibagwa yuko gishobora gutuma d'autres produits tributaires ku gitoro zose ziduga gushika ku biharage gushika ku munyu gushika ku madeplasement mubona miliyeri umwanya wiwe nawe agisomye nawe azodoza ikiro c'ibiharage Musitanteri wa komine ntangwa nawe ahamagarira abafise amazu yubatswe mu mabarabara kuyibomorera ako kamo hagateye inyuma yaho yishikiye ku rubuga ahubatswe inzu mu bibanza bitemewe muri quartier ya Nyabagere zone gihosha muri iyo komine Ernest Niyonzima abona ko kuzibira mabarabara bituma ubutabazi butoroha mu gihe c'impanuka ari kuri mikro ya mugenzi wacu Jean de Dieu irakoze murabona yuko ari ibintu n'ukuri biteye isoni imbere binababage kubona umuntu afise ubwenge kandi azi amategeko kungene yabwirizwa kubaka mugabo hagati yaho hakubahiriza yuko ibarabara ribwirizwa kubaho akaba ari we aba mu ba mbere kuri vogena rero icyo tusaba ahubwo turasaba yuko n'ukuri uyu muntu yubatse nk'aha hantu ku neza yiwe yoraba ingene iri barabara rihita mbere si n'aha honyine hari n'ahandi hibonekeza aho abantu bagiye barubaka amabarabara twabasaba yuko n'ukuri boraba ingene bubahiriza itegeko rijyanye n'iby'amabarabara hagati yaho rero nk'uko mubibonye ahari barabara iterambere riranyaruka ahari barabara mbere n'abaharengana urumva barengana ataco binone ni byiza rero neza yuko iyo abantu bari kubarubaka bisunga amategeko yo kubaka mbere n'amategeko agenga ibyo barabara ingaruka mbi novuga ni za mbere ni nk'izi nyene mubona iyo imvura iguye amazi arabura n'ahaca kubera usanga ibarabara koko ryarabogerewe iyindi ngaruka nayo urumva niyo hageze yuko batabara canke haboneka ubutabazi abaje gutabara babura iyo baca urumva iyo babuze iyo baca igice gikurikira mucamucumba mucumva namwe icyo tugiye gukora ni uko nosaba hagati y'aho bajya batowe batanu ku mutumba nibo novuga nti ari ijisho rya leta mbyeyi inkozi kugira bikunde nyine igisaya gitunganywe neza tugume muri iyo zone ya gihosha tubamenyesha ko abanyagihugu bavuga ko amazi y'iminsi igera kuri ndwi atamazi bafise bamwe mu baganiriye na bagenzi bacu bavuga ko bibatera ingorane zitandukanye nk'abafise amazu y'uburiro bashwana n'abakiriya cyo kimwe n'abakora akazi ko kubarira bafatwa n'igipolisi kubera batashize amazi yo gukaraba imbere y'aho bakorera ngo bikingire covid cumi n'icyenda basaba regidezo ko yotorera umuti icyo kibazo ni tubaza mugenzi wacu Arthur Kavabushi abanyagihugu bo muri zone gihosha bavuga ko bamaze ikiringo cy'iminsi itatu na ndwi bataronka amazi bakavuga ko bibatera ingorane zitandukanye uwo mufasoni afise inzu y'uburiro avuga ko aheruka amazi kuri ubu wa mbere amazi duheruka kuyaronka neza ku munsi wa mbere mw'iyindwi nyine ntuheruka kuronka amazi ibyo twararindiriye turabura n'uno munsi turabura tuguma dufise ibyizigiro amazi barayaturungikira tukagenda kuraba ku ibombo tukabura iryo kena ry'amazi naryo ngo rimutera ingorane kuko bishika agashwana n'abakiriya tewa akazi nkora neka resitora kandi bica bidutera ingorane abantu bakenera gukaraba aho dushyira ku mabarabara kugira ngo umuntu akarabe kugira ngo umuntu agushikanire umuha hagati y'amajana atanu cyangwa amajana indwi ayazana n'umutwe nko ku wa kabiri nk'ejo twarabipfuye yararabye amazi aravuga ati ko twahora tunywa amazi yatanganyika kandi tuzi ko yera aya nayo asagu baranshwanira bamwe bavuga ko batazogaruka kuruhuka ubu nawe akora akazi ko kubarira impuzu avuga ko ngo igipolisi kibafata kubera batashize amazi yo gukaraba mu ndobo ndi umutayeri mvehuguru urunyuzi hamaze guca iyo minsi itatu urumva ah, nta mazi dufise ejo ngaha ah, haraciye abapolisi baraba burya bubido bw'amazi isuku basanga nta mazi dufise maze usanga ata mazi dufise bamwe barabatwara rero isuku kabisa ryatunaniye kuba ata amazi kandi rero baguma baza kudufata ata mazi dufise eh, twebwe mwikatiye gihosha kabisa amazi virema yabaye ndasi bagasaba zo ko yobaronsa ayo mazi saba regidezo ko yotwugururira amazi ikaturusa amazi dusaba yuko boduha amazi ku rutonde kwa kundi nyene basanzwe tukaronka amazi iryo kena ry'amazi rivugwa muri zone gihosha mu gisagara cya bujumbura rikaba ryibonekeza kaminuza no mu zindi quartier z'umugwa mukuru w'ubutunzi isanganiro iradiduhuza turabandanya n'ano makuru twabateguriye ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'itatu umunyeshuri umwe yarapfuye akomeretse bivuye mu mishamirano yabaye hagati y'abanyeshuri bo ku ishuri nshingiro ry'icamazi n'abo ku ishure rikukira idini rya isilamu imishamirano yadutse inyuma y'urukino rw'umupira w'amaguru rwahuje ayo mashure uko ari abiri umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano avuga ko witwa Fulgence Irankunda w'imyaka mirongo ibiri n'ibiri ariwe yateye ibuye rihitana uwuzwi ku izina rya Sharife w'imyaka cumi n'itatu akaba yapfiriye ku ivuriro rya gasenyi aho yaratwawe kuvuzwa ngo yagirizwe ubwo bwicanyi akaba ari mu minwe y'igipolisi mu kurindira ko arenguka imbere y'ubutungane abakozi babiri bo ku bitaro bikuru byo mu ntara ya Rutana baherutse kwimurirwa ahandi basaba ko igipolisi kigwanye igiturire coza kugira amatohoza kuri ivyo bitaro ku bijanye n'ivyo bitinyuruzwa n'isesagurwa ry'ubutunzi kudahana n'akamwana wa mama basaba kugarukanwa kuri iryo vuriro kuko ngo bimuriwe ahandi ku karenganyo bazira kudomora rutoke kuri ibyo bavuga ko bitagenda neza kuri ibyo bitaro urongoye igisata cy'amagara y'abantu muri iyo ntara ya rutana akabasaba kurindira ingingo y'umushikiranganji w'amagara y'abantu kuko ngo bamwandikiye bamusaba kubarenganura n'inkuru tubazaje aha ntibigira Nsengiyumva Makeri na Tuyishemeze George abakozi babiri b'ibitaro by'akarere vya Rutana baherutse kwimurirwa gukorera handi n'urongo ya karere k'ubuvuzi ka Rutana muganga Ciza Gilbert bimuriwe gukorera handi ku kugenekerezo ya 13 kwezi k'umunani uno mwaka inyuma y'iminsi ibiri gusa bashikirije umuyobozi w'ibitaro by'akarere vya Rutana ugwete rurimwo ivyo bita isesagugwa n'inyuruzwa ry'ubutunzi bw'ibitaro akamwana wa mama no kudahana bibera muri ivyo bitaro Nsengiyumva Makeri arasigura bimwe bimwe mu bigize iyo sesagura twovuga amaritiro amajana ane yamatangwa buri kwezi n'ishyirahamwe FCI Tours Society kugira ngo akoreshwe mu bijanye na rusebaniha ariko ayo mafaranga imyaka ibiri iraheze atangwa ariko ntabwo agaragara mu butunzi bw'ibitaro aho hakaba hibwe amafaranga ashika miliyoni mirongo ibiri na zitatu n'amafaranga ibihumbi mirongo umunani n'umunani ajyanye n'iritiro ibihumbi icenda n'amajana atandatu twavuga kandi miliyoni mirongo itatu na zitanu hantu zategekanijwe zo kubaka igikoni kimeze neza ariko ico gikoni ntabwo cigeze cubakwa asaba ko igipolisi kigwanya igiturire coza kugira amatohoza muri ivyo bitaro turasabye cyane gose urugwego rujejwe kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'ubutunzi ko gohishikira rugasuzuma neza ibi birego bisanzwe biri no mu nyandiko zitandukanye abaserukira abakozi ngaho mu bitaro basanzwe baranditse hanyuma ubutunzi bwose bwasohotse mu buryo bunyuranye n'amategeko bugarukanwe mu bitaro tukanasaba uko umushikiranganje yohaguruka wenyine akishikira ku kivi Live kuko ibi bibazo bimaze iminsi itari mike Makeri Nsengiyumva akaba arongoye sendika Sinapa y'abaforoma n'abafasha babo hamwe n'urunani rw'amasendika Kosibu mu ntara ya Rutana mu gihe tuyishemeze George nawe imbere yuko akugwa muri ibyo bitaro by'akarere ka Rutana niwe yaserukira sendika Sinapa muri ibyo bitaro bo mu kwari babiri bakabona ko bahowe ko bari mu masendika abatuma baza baradomu rutoki bitagenda neza urongoye akarere k'ubuvuzi ka Rutana muganga ciza Gilbert ntaco ashima kuvuga kuruko uko kwimurirwa ahandi ariko muganga Yohakimu barakenguza arongoye igisata c'amagara abantu mu ntara ya Rutana abasaba kurindira ingingo y'umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanyikiza sida kuko bamurungikiye ugwete bamusaba kurenganurwa mu Rutana Jean Bigira ku radio Rakoze Gerard imifuko mirongo irindwi n'itanu y'isima ya Buseko yarafashwe kuri wa kane ipakibeni iva ku mutumba wa Musenyi muri komine Mpanda igenda igana Bujumbura abanyagihugu bayifashe bafadikanije n'abatware bo hasi bagatangazwa no kubona haguma haboneka isima mu kinyegero idandazwa mu bibanza bizwi itaboneka ibonetse mu bwoko bwa buseko ikagugwa amafaranga arenga ibihumbi mirongo itatu iyo bita dangote nayo ibihumbi mirongo ine na bibiri Odine nibitanga rongo ekomine mpanda amenyesha ko iyo mifuko isima ya buseko mirongo 75 yayifashe kandi ko igiye gukora ibikorwa by'iterambere nyeneyo nawe akaba yaciwe hadabu ringana amafaranga ibihumbi amajana abiri tugume ibubanza kandi tubabwira ko imico n'imigenzo hamwe n'ubumenyi buke ngo ari bimwe mu bituma abakenyezi bo muri iyo ntara bibungenze batitabira isuzumwa batari baruka ibyo bita consultation prenatale mu rurimi rw'igifaransa gusanga ibiharuro biri munsi ya mirongo ine ku ijana ibyo byashikijwe n’urongo intara y'ubuvuzi ya bubanza kuri uwa kane aho yari asanzwe atunganije inama afadikanije n'ishyirahamwe memiza kugira ngo abarongoye intwaro abajejwe amagara y'abantu hamwe n'abaserukira amashengero barabire hamwe ingene byifashe hamwe rero n’icokogwa n'inkuru tubaza Space Caritas Kabanyana abakenyezi bibungenze benshi ngo baracatinya kwibonekeza na cyane cyane iyo imbanyi ikiri nto bikanatuma bataja no kwa muganga gusuzumisha imbanyi nk'uko byavuzwe muri iyo nama yari yatumiwemwo abarongoye intwaro abarongoye amashengero abajejwe ingo n'imiryango hamwe n'abajejwe amagara y'abantu muganga joel bigirimana arongoye intara y'ubuvuzi ya bubanza akamenyesha ko ibiharuro by'abaja kwa muganga biri hasi cyane kuva mu kw'indwi gushyika mu kw'icyenda ibiharuro e, by'abaza kwipimisha imbanye mu gihe cy'amezi atatu ya mbere ari bito cyane ni ukuvuga yuko turi ku biharuro mirongo itatu na bitatu ku ijana hanyuma muri icyo gihe rero tukabona yuko kandi n'abaza kwipimisha imbanyi e, ku gihe cya nyuma donko bakurikirije zirya e, isuzumwa zitekanya n'amategeko zine naho naho ni ibiharuro biri hasi cyane ni ukuvuga yuko eh, turi ku bice mirongo itatu na bitandatu n'ibice bibiri ku ijana iyo abakenyezi bahejeje kwibaruka mbega baragaruka kwisuzumisha kuraba yuko amagara yabo ameze neza amagara y'ibondo yabo ameze neza nahone rero twasanze ko ibiharuro ari bike cyane ni ukuvuga yuko abagaruka mu minsi ibiri bahejeje kwibaruka turi ku bice cumi na bitanu ku ijana muganga joel bigirimana aranavuga kandi ingaruka zibonekeza iyo umubyeyi atapimishije imbanyi nk'uko byategerezwa ni hamwe rero twama dusanga abana baragwaye abana bari ko baricikana mbere y'uko bakwizaneka n'ukwezi kumwe kw'amavuka ugasanga abana baritavye imana canke abakenyezi nabo nyene ku bwabo bakitaba imana inyuma barahejeje Eh, kwibaruka bivuye uko bataje kurabisha hakiri kare eh, barabe ko amagara yabo ameze neza muri iyo nama yari yatunganijwe n'intara y'ubuvuzi ya bubanza ifadikanije n'ishyirahamwe memiza barasiguriye abayitabye ikirangaminsi umubyeyi yokurikiza mu gusuzumisha imbanyi eka n'inyuma yo kwibaruka agasubira kwa muganga bakamurabira ko amagara yiwe n'ay'umwana ameze neza sipesi karitasi kabanya ni bubanza isanganiro urakoze kabanyana ngo harakwiye ibiganiro hagati y'umukozi n'umukoresha ku bijyanye n'ingingo zo kwirindikiza covid cumi n'icyenda ku kazi kugira ngo ingingo zifatwa kubera ico kiza ntizize zicinyeza uyu cankuriya byavugiwe igitega kuri uno wa gatanu mu ruganda rwahuje abakoresha abarongoye imigwi y'intara ijeje ibiganiro n'imibano ni inama yateguwe n'umugwi w'igihugu jeje ibiganiro n'imibano ufadikanije n'ishyirahamwe mpuzamakungu riraba iby'akazi kugira ngo bibutse amategeko ajyanye n'akazi bongere bamenye kuyisunga muri bino bihe by'ikiza cya korona virusi n'inkuru tubaza fidel d'antoine sabimana nkuko bivugwa na karikisite nkuru nziza uwo mwishyira mu mpuzamakungu gita ibijyanye n'akazi ku isi yoyite ikiza covid cumi n'icyenda cyatumye haba impinduka mu itunganywa ry'akazi kenshi na kenshi bigatuma haduka amatati mu kazi hariho kugabanya amasaha yo gukora hariho gutekanya kw'abakozi bamwe bakorera muhira hariho kandi n'igihe usanga bishitse umukozi akagwara cyangwa akaba yagendanye n’abagwaye bikaba ngombwa yuko muri icyo gihe arindirizwa eh, gusubira ku kazi mu gutinya ko ashobora kwanduza abandi ibyo byose rero iyo abakozi n'umukoresha batabiganiriye ko ingene bizohora bigenzwa biraheza bigashobora gutuma habaho eh, amatati ku kazi ashobora kugira ingaruka mbi ku bakozi ndetse akagira n'ingaruka mbi no ku mukoresha atanazi mbonabuca umunyamabanga nshingwabikorwa w'umugwi w'igihugu jejwe ibiganiro n'imibano sendesi avuga ko imigwi y'intara y'uwo mugwi ikwiye gufata nka nkama amategeko araba akazi bagahamiriza kandi abakoresha n'abakozi kugwanya ikiza kovide cumi n'icyenda ubwa mbere nk'ibyo byo bijanye n'amategeko y'akazi Eh, turiteze yuko imigwi y'intara nayo ifata ayo mategeko ikayagira ayayo kugira ngo nabo bashobore kuyashikiriza abandi ngaha mu ntara eh, ku ibyo nabyo bijyanye n'ikiza ruhonyanganda korona virusi turiteze yuko imigwi y'intara nayo nyine mu gisata cy'uburimyi huguruwe isekeza ryo gupoma no gufumbira ikawa mu ntara ya ngozi kuri wa gatanu kumutumba mutumba kavumu wa komine ngozi mu yose Hazopo hongere hasasigwe ikawa miliyoni ibihumbi mirongo ibiri n'icyenda ujejwe inyigisho n'ihimiriza muri BPA ngozi akavuga ko umwimbu uzogenda neza uyu mwaka aravye ingene zashuritse n'inkuru tubaza Apolline Muzagara igipo mbere no gufumbira yuguruwe ku mutumba kavumu ku rwego rw'intara ya ngozi emile bakizuramvye ajejwe inyigisho n'ihimiriza mu biro vy'intara bijejwe bidukikije uburimyi n'ubworozi asaba abarimyi bose b'ico giterwa je amazi kwitabira ico gikogwa kugira ikawa zose miliyoni ibihumbi mirongo ine ziri mu ntara ya ngozi zishikirwe gutyo hazoboneke umwimbu mwinshi kandi w'akanovera agasaba abarimyi b'ikawa mu gufumbira ko bokoresha umwavu w'ikirundi n'uw'ikizungu NPEC akabasaba kandi kwihutira kuriha iyo fumbire kugira bahejeje ipompa rya kabiri mu minsi mirongo ibiri n'umwe iri imbere bace bafumbira hakiri kare Emile Bakiduramvye akemeza ko aravye ingene ikawa zashuritse uyu mwaka umwimbu uzogenda neza gusumba umwaka uheze Leon Ndayisaba ajejwe umwimbu mu kigo Odeka Ingozi akavuga ko n'imiburiburi hazoboneka amatoni ibihumbi bitatu y'ikawa ihiye aho ni mu gihe icyo kigo odeka caronse umwaka uheze itoni ibihumbi bibiri n'amajana atatu abarimyi b'ingozi bagashima ko umwaka uheze babahenze hakiri kare ugereranije n'imyaka yahera